Դա վտանգավոր չէ։ Մեր անվտանգությունը երաշխավորել էր նախագահի աշխատակազմը։ 1999 թվականի հունիսի վերջն էր, եւ սա առաջին հայ լրագրողական խմբի հետ պատերազմյան այցելությունն էր Ադրբեջան։ Բաքու թրանք Մակի փոքրիկ ինքնաթիռով իրերը հյուրանոցում թողնելով ուղղվեցինք նախագահի վարչակազմ, որտեղ մեզ ընդունեց Վաֆա Գուլուզադեն Հեյդար Ալիևի խորհրդականը դիմավորեց ու անմիջապես սկսեց խոսակցությունը բարձր տոներով, թե իբր Հայաստանը Ռուսաստանի վասալն է, իսկ Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է հայերին օգնելու համար։ Ի հաստատումն ասվածի նա թափահարում էր Մոսկովյան Նիզավիսիմայա գազետայի նախորդ օրվա համարը իմ ընկերոջ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի դիմանկարով։ Հեյդար Ալիևը մեզ ընդունեց ժամանելուց 1 օր հետո մի մեծ լուսավոր սրահում։ Մենք նստեցինք երկար սեղանի մոտ, յուրաքանչյուրիս արջև դրեցին ոչ մեծ արմուդի բաժակով թեյ։ Ալիևը նստած էր սեղանի գլխին։ Հենց սկզբից նա ինձ զարմացրեց իր նիհարությամբ։ Թվում էր, թե հաքի բաճկոնը կարված է ավելի հաղթանդամ մեկի չափերով, ուստի այն նրա ուսերից կախված էր ինչպես կախիչից։ Ակնհայտ էր, որ վերջերս Քլիվլենդում կատարված սրտի վիրահատությունից հետո Ալիևը խիստ նիհարել է։ Զարմացնում էր եւ նրա դեմքը, անշարժ սառած մկաններով մոմե դիմակի նման։ Դիմակի զգացողությունը չէր հեռանում անգամ երբ նա ծիծաղում էր հերթական կատակի վրա։ Զրույցն անշուշտ հակամարտության մասին էր եւ խոսում էր հիմնականում Հեյդար Ալիևը։ Հավերժական հակամարտություններ, ինչպես եւ հավերժ թշնամիներ չեն լինում Թուլացած հենվելով աթորի հենակին ասաց նա. «Վաղ թե ուշ կլուծվի նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը»։ Դալիճի վերջում գտնվող հերոստատեսախցիկները ջանասիրաբար արձանագրում էին նախագահի խոսքերը։ Երբ Ալիևին թեյ բերեցին, նա առաջ թեքվեց ու նայեց իր ձեռքերին դրված սեղանին։ Ես հետևում էի նրա հայացքին։ Նախագահի ձեռքերը դողում էին ուժեղ ծերունական դողով։ Ալիևը ատելությամբ նայում էր ձեռքերին։ Թվում էր կամքի ուժով, հայացքի ուժով փորձում է դադարեցնել դողը, բայց ձեռքերը չեն հնազանդվում։ Այստեղ էլ սյուրռեալիզմի տար կա։ Ադրբեջանում ամեն ինչ ենթարկվում էր Հեյդար Ալիևին, բացի իր սեփական ձեռքերից, որոնք դավադրաբար շարունակում էին դողալ։ Նրա ֆիզիոլոգիան, էությունը իր կամքից վեր էին, եւ նա դժվարությամբ էր զսպում իրեն։ Նա նայում էր թեյով բաժակին։ Ակնհայտ էր, որ Ալիևը շատ է ուզում թեյ խմել, բայց դողացող ձեռքերով երբեք չի վերցնի այդ բաժակը, ցույց չի տա իր թուլությունը, չի խմի թեյը։ Այդպես էլ ոչ մի կում չարեց։ Անժելայի ամուսնությունը։ Ալիևի հետ հանդիպումից մեկ օր առաջ այցելեցի ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Էլդար Զեյնալովի գրասենյակ։ Հարցրեցի նրան հայերի մասին, որոնք դեռ ապրում էին Բաքվում, եւ նա անմիջապես արձագանքեց. Նրանցից մեկը հենց հիմա ինձ մոտ է։ Այդպես ես ճանոթացա Անժելա անունով մի երիտասարդ կնոջ հետ։ Նրան երևի կարելի է անվանել ժամանակակից Ջուլիետ, որը սիրահարված էր Ռոմեո ադրբեջանցուն։ Բայց նրանք չէին կարող ամուսնանալ նրա ազգանվան եւ հայրանվան պատճառով։ Նրա լրիվ անունը Օգանովա Անժելա Միսակովնա է։ Զաքսի աշխատակիցները, տեսնելով ազգանունը եւ հայրանունը, անznագիրը շպրտեցին երեսին. «Գնա քո Հայաստանն ու այնտեղ ամուսնացիր։ Էստեղ անելիք չունես»։ Շատ էի ուզում օգնել Անժելային ու նրա փեսացուին, մի հաճելի հանգիստ երիտասարդին։ Բայց ինչպես։ Որոշեցի խոսել Հեյդար Ալիևի հետ։ Հասկանալի է, դա պիտի արվեր մեծագույն նրբանակատությամբ Ոստի թեյախմության ընթացքում նրան հարցրեցի. Ինչպես են հայերը ապրում Ադրբեջանում։ Սա մի քայլ էր, որն Ալիևին հնարավորություն էր տալիս ներկայանալ ողջ շքեղությամբ։ Նա երկար խոսեց այն մասին, որ հայերը, ինչպես եւ միուս ազգային փոքրամասնությունները, օգտվում են երկրի բոլոր բարիքներից եւ հարգված են միուսներին հավասար։ Հենց այդ ժամանակ ասեցի Անժելայի մասին։ Ո՞վ է հարցրեց Ինչու չեմ ճանաչում։ Բանն այն է, որ շատերի վկայությամբ Ալիևը բացառիկ հիշողություն ուներ։ Նա մարդուն մեկ անգամ տեսնելով 10 տարի հետո էլ կարող էր հիշել նրա անունը, մասնագիտությունը, զբաղմունքը։ Թույլ տվեք, արագ ու խոնարհաբար ասաց Վաֆա Գոլուզադեն։ Ես կզբաղվեմ։ Ալիևը թույլատրեց։ Ես Գուլուզադեին հերախոսահամարով եւ հասցեով մի թուղթ փոխանցեցի։ Իսկ երկու շաբաթ անց էլեկտրոնային փոստով ստացա Անժելայի հարսանեկան մի քանի լուսանկարներ։ Նույն օրը Երևանյան իմ աշխատասենյակից զանգահարեցի Գուլուզադեի ընտունարան ու շնորհակալություն հայտնեցի նրան։ Երբ պատրաստում էի այս գիրքը հրատարակման, ինձ հաղորդեցին, որ Անժելան այլևս չկա։ Նա թույլ սիրտ ուներ եւ մահացել է մի քանի տարի առաջ։ Հուշանվերներ Բաքվից 2001 թվականին Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատան կողմից հրավեր ստացա մասնակցելու գիտաժողովի, որը նվիրված էր Հարավային Կովկասի երկրների ու Եվրոպայի փոխհարաբերություններին։ Ես համաձայնվեցի, բայց երբ Բաքու հասա, պարզվեց, որ ինչ որ ճյուրիմացության պատճառով ես առանց թիկնապահի եմ մնացել։ Բանն այն է, որ երբ պատերազմից հետո հայերը Ադրբեջան էին այցելում կամ ադրբեջանցիները Հայաստան, նրանց կծվում էին պետանվտանգության սպաներ։ Դա արվում էր ժամանողների անվտանգության, այլև նրանց հսկողության նկատառումներով, որբիսի նրանք չափից շատ ազատ չզգան, օրինակ հանգարց չտեսնեն այնպիսի մի բան, ինչը տեսնելը արգելված էր։ Այսպես, ուրեմն, պետանվտանգությունն ինձ աչքաթողարեց ադմինիստրատիվ ինչ որ օղակներ չաշխատեցին եւ ես հայտնվեցի Բաքվում առանց պահապանի։ Ճիշտ է, աշխատում էի միայնակ փողոց դուրս չգալ, բայց գիտաժողովի հենց երկրորդ օրը այնուամենայնիվ որոշեցի գնալ թերթեր գնելու։ Կրպակը հյուրանոցից 100 մետրի վրա էր։ Գնեցի մի քանի ռուսալեզու թերթ, վճարեցի ու հենց այդ պահին վաճառողը դուրս եկավ կրպակից, փակեց դուռը եւ դիմեց ինձ։ Կարող եք ասել, երբ է վերջապես այս հակամարտությունն ավարտվելու։ Չէ որ մենք հայերի հետ ավելի լավ էինք ապրում, քան վրացիների։ Հասկացա, որ նա հերոստացույցով դիտել է հաղորդում գիտաժողովի մասին։ Դրանից հետո հյուրանոցից դուրս էի գալիս միայն ընկերներիս ու ծանոթներիս հետ։ Ամեն ինչ սակայն սահուն չեր անցնում։ Այսպես, երբ քաղաքական վերլուծաբան Արիֆ Յունուսովի հետ քայլում էինք Բաքվի թաղամասերից Արմենի Քենդով, որտեղ առաջ հայեր էին բնակվել, մեզ մի մարդ մոտեցավ։ «Ծանոթացիր», ասաց նրան Արիֆը։ «Մարկ Գրիգորյանն է, հայ»։ Տղամարդը ձեռքը մեկնեց, բարևեց, ապա կտրուկ հետ քաշեց։ «Կհանդիպենք մարտի դաշտում», ասաց նա այնպես, կարծես մարտահարավեր էր նետում ինձ։ Պարզվեց, որ նա խիստ հակահայ քաղաքական գործիչ Աքիֆ Նաղիի տեղակալներից մեկն էր։ Սա բացառելով ես հիանալի ժամանակ անցկացրի։ Զբոսնում էի հին քաղաքում, բարձրացա կույսի աշտարակը, սուրճ խմեցի շատրվանների հրապարակում, որտեղ հարևան սեղանից զարմացած ինձ էր նայում իր հակահայկական հոդվածներով հայտնի լրագրող Նուրանին։ Իսկ նրա գործընկերը, իմ բարեկամ Շահին Ռզաևը, ինձ հուշանվերների կրպակ տարավ։ Վաճառողուհին մոտավորապես իմ հասակակից մի ռուսկին սովորական հարց տվեց. «Որտեղից եք»։ «Երևանից», ժպիտով պատասխանեցի ես։ Նա այլայլվեց։ Երևում էր, որ Բաքվի կենտրոնում իսկական հայի հայտնվելը անիրական բան էր։ Եթե բարի նպատակներով եք մեզ այցելել, ապա բարի գալուստ, իսկ եթե չար, ապա նա շփոթվեց։ Ակնհայտ էր, որ մի փոքր էլ վախեցավ։ Հասկանում եմ, նրա ուղեղը այդքան էր լվացված հոդվածներով, հերոստարեպորտաժներով, տարբեր պատմություններով այն մասին, թե ինչ են հայերը, բոլորահաբեկիչներ, մարդասպաններ եւ սրիկաներ, որ իր համար դժվար էր հանկարծ տեսնել նման ահաբեկչի մարդասպանի եւ սրիկայի սեփական շեմին անգամ չգիտես ինչ մտածել։ Բայց ինչպես պարզվեց, չար նպատակով չէի եկել։ Ես գնեցի մատրյոշկաների հավաքածու, որոնց վրա ավանդական կանացի դեմքերի փոխարեն պատկերված էին բուեր եւ երրանքյուն կտորե թալիսման։ Բուերը պահում եմ, իսկ թալիսմանը ինչ որտեղ կորել է տեղափոխությունների ժամանակ։ Դրանից հետո հայ լրագրողների այցերը Ադրբեջան դադարեցին։ Վերջին տարիներին ընդհանրապես այնտեղ չեն թողնում յանով վերջացող ազգանուններ ունեցող մարդկանց։ Այժմ հարևան երկիր կարող են գնալ միայն քաղաքական գործիչներն ու մարզիկները, այն էլ միջազգային կազմակերպությունների լուրջ ճնշման պարագայում։